بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur diffamateur, الذي جمع مالا وعدده qui amasse une fortune et la compte, يحسب أن ماله أخلده pensant que sa fortune l'immortalisera.